bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بأهد الله إذا أهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الله سبحانه وتعالى نحل سورة مرحمة قلقي أجر Allohga ahd beradigan bo'lsalaringiz, ya'ni Allohning nomini olib ahd beradigan bo'lsalaringiz, shu bergan qasamlaringizni, shu ahdlaringizni buzmanglar. Va agar bu ahdni berayotgan vaqti yoki bu qasamni ichayotgan vaqtida Allohning nomini o'rtaga qo'yib, bu ahdni mustahkamlagan bo'lsanglar, Allohning nomiga ahd va Allohni mana bu ahdga kafil qilgan bo'lsanglar. Ya'ni Alloh ko'rib turibdi, men shu ahdni beraman. Xoh Allohga berayotgan ahd bo'lsin, xoh bandalariga, musulmonlarga berilgan ahd, kofirlarga bo'lsa ham bergan ahdinaga Alloh taolay aytayaptiki, vafo qilinglar. Buyuryapti. va ahdini buzmani deyapti. Chunki Alloh subhanahu va taolo sizlarni qilyapkan amallaringizni bilib turibdi dedi. Qilyapkan amallaringizni Alloh taolo bilib turibdi dedi. Odam alayhisalom yaratilgan vaqtida Odam alayhisalomning zurriyatidan olingan narsa birinchi ahd bo'ldi. Alloh taolo aytdiki: "Alastu bi robbikum?" sizlarni parvardigoringiz emasmanmi degan vaqtida ular aytishdiki bala san bizni parvardigorimizsan deb birinchi hayot ahd bilan boshladi payg'ambarlar olib kelgan yo'l ham ahd ummatlardan ahd olindi hatto banu isroil ustiga alloh taolo tog'ni olib kelib turib ahd oldi shunchalik kuchli ahdlarni oldi ya'ni islom dinini boshqa kufr dinlaridan kufr jamiyatlardan farqi asosiy bittasi ahdga vafo qilishlik. Ahdga vafo qilish. Shuning uchun Alloh taolo buyuryaptiki, agar o'rtaga Allohning nomini olib ahd berdingizmi? U kimga berishdan qatti nazar va Unga vafo qilinglar. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashgan u kishining ummatlari asosan to'rtta narsa. Birinchi sadoqat, ikkinchi omonat, Üçüncü fatonat, turtinç, tabliğ, dinni yetkazishlik bu torta sifat bu. Mana bu torta sifat bilan biz Rasululloh sallamga ergashamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishdan oldin ham payg'ambar bo'lib vafot geçe ham ahdiga vafa kılıçlarının sayyidi bo'lgan. Ahdiga vafa kılıçlarının sayyidi bo'lgan. hech vaqt u kishi ahdiga xiyonat qilgan emas. Shuning uchun ham Alloh taolo biz mu'minlarni buyuryaptiki, Allohning nomini o'rtaga qo'yib ahdlashsanglar, ahd bersanglar, bunga vafo qilinglar. Va mana bu ichayotgan qasamlaringizni yoki ahdlaringizni, va'dalaringizga nuqson yetkazmanglar, uni buzmanglar. deb Alloh taolo kelgusi oyatda marhamat qilyaptiki, ولا تكونوا كالتي نقضت نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به va la yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi taxtalifun. Alloh taolo bizni ahdga vafo qilishga buyurdi va ahdni buzishdan qaytardi. Buyurdi ahdga vafo qilishga, ahdni buzishdan qaytardi. Va kelgusi oyatda Alloh taolo bir zarbul masal olib keldi. Ya'ni ahdini buzayotgan kishilarni bir ahmaq ayol kishiga o'xshatdi. Ki u kunduzi bilan o'sha hayvonlarni yungidan ip qilardida uni kalava qilib to'qirdi. To'qib kechqurun kelganda uni titib-titib tashardi. Ya'ni bir ahmaq ayol nima qilardi? Mehnat qilardi. Ko'p mehnat qilib avval o'sha ip qilardi. Hayvonni yunglardan, qo'y yunglardan, Keyin uni kalava qilib o'rardi. U kechgacha mehnat qilib tayyor qilgandan keyin uni chuvab-chuvab tashardi. Ahdini buzayotgan kishini Alloh taolo shunga o'xshatyapti. Sizlar shu ayolga o'xshab qolmanglar debdi. Birinchi bu ayol kishi, ikkinchi ahmaq ayol bu. Ham mehnat qiladi, ham mehnatini nima qilib tashlaydi? Barbod qilib tashlaydi. Sira deydi Alloh taolo shu ayolga o'xshab ahdini buzmani deydi. Ahdni buzish shunga o'xshatyapti Alloh taolo. Va ichgan qasaminani o'zaro bir-birinaga hiyla, nayrang, makr vositasi qilib olmanglar. Ya'ni bir-biringlarga ahd birdiğine bu endi makr kımana bunu bir-biringlarga. Va bir qavm boshqa bir yaxshiroq qavmni ko'rib qolib, bir kishi bilan ahdlashdi. Undan puli ko'proq, kuchliroq qavmni ko'rib, buni bu bo'lganligi uchun o'zini ahdini buzmasin deyapti. Va Alloh Teala sizlarni mana bu ahdlarga vafa kılıçdik bilan imtihon qiladi. va qiyomat kunida Alloh taolo sizlarni o'zaro ixtiloflashgan, tortishgan narsalaringizni albatta Alloh taolo nima qiladi? Sizlarga oshkor bayon qiladi. Qiyomat kuni bu ma'lum bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti bizlarni ahdimizga vafo qilishlik, agar mabodo ahdni buziladigan bo'lsa, mana bunda juda ham xunuk zarbul masalga o'xshatyapti. Bir ahmoq ayol o'sha jahiliyat zamonida islomdan oldin bir ayol bo'ladi. shuni amaliga o'xshatyapti. Va bir jamoat, bir toifa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ahd bergan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi bir dunyoviy bir zaifligini ko'rib, undan bir boyroq, kuchliroq bu ahdni buzib, ular bilan nima qilmasin? Ya'ni bunga xiyonat qilib, ahdini ular bilan bog'lamasin. Ya'ni bir-biriga hiyla makr qilmasin. Ahd bu katta narsa. Doim aytib o'tdik, mo'min kishining og'zidan chiqayotgan so'z Alloh subhanahu va taoloning oldida juda ham e'tibori bor. Masalan, kishi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deish bilan kufr safidan islom safiga o'tadi. Endi u mushriklarga berilgan baho unga berilmaydi. Alloh taolo aytayaptiki, innamal mushrikuna najas. Mushriklar najos deyapti. Najosat deyapti. Endi u mu'min u. Alloh taolo boshqa oyatlarda aytadiki, mu'min qul mu'min qul hur ozod kofirdan yaxshiroqdir dedi. Haligi nikohlarini man qiladi shirk mushriklar bilan mu'minlar o'rtasida. yoki bir cho'ri kaniz mu'mina bir hur ayol kofira mushrikadan afzal dedi. Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni aytishligi bilan endi u kufr safidan xor hayotdan aziz hayotga chiqadi. Demak, mu'min kishini faqat shu kalimasi la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Hatto ba'zi sahobalar bor edi. Bular sahoba bo'ldi, lekin kalima o'qidi xolos. Boshqa amalga ulgurmadi. Jihad safida turib shahid bo'ldi. Faqat kalimasi bilan ketdi. Shuning uchun Rasululloh sallam amakilar Abu Talibga aytayotgandilar. "Voy amakijon, shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'ying. men Allohning oldida shafaat qilib olaman. O'layotgan vaqtda aytdilar. Vaholanki Abu Talib mukammal amali bilan Rasululloh alayhi vasallam himoya qilgan. Mukammal. Yetim qoldilar, o'zi parvarish qildi, o'zi tarbiyaladi. Payg'ambar bo'ldi, 13 yil o'zi himoya qildi. Himoya qilib turdi. Lekin shu kalimani aytmadi. shu kalimani aytmadi. Ya'ni shu kalima aytganda najot topar, lekin aytmadi. 10 yil u molini sarflab himoya qilishligi, payg'ambarimiz yetim bo'lib, u foyda qilmadi unga. Abbos radhiyallohu anhu amakilari aytgan ekanlarki, seni shuncha tarbiyaladi Abu Talib. Payg'ambar bo'lib kelding, himoya qildi. Bir foydang tegadimi jiyang bu amakinga deganda, ha foydam shuncha tegadiki, jahannamdagi eng past azob, doimiy azob shu Abu Talibga bo'ladi. Bu qaysi azob desa, ikkita oyog'imdagi cho'q qo'yib qo'yiladi, miyasi qaynab turadi. Shuncha poylam tegadi xolos men. Payg'ambar ham mushrikka agar u amaksimi, otasimi, onasimi, Ibrohim alayhisalom Ozar dadasi mushrik, uni shafaat qila olmaydi. Istig'for ayta olmaydi uni haqqiga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vallohu alam Hunayn jangidan e, Hudaybiya sulhidan qaytayotgan vaqtida Umar radhiyallohu anhu aytdilar, bir joy keldik. Bir eski qabr bor ekanda Rasululloh sallam kelib shu qabr oldi ko'p yig'ladilar. Bunaqa yig'larni men ko'rmagandim. Shunda so'radim, "Ya Rasululloh, bu qabr kim edi? Siz buncha ko'p yig'ladingiz?" deganda bu onamni qabrlari edi. Allohdan izn so'radim shu onamni qabrini ziyorat qilsam. Alloh taolo izn berdi, qabrga bordim. Qabrda oldida turib, Allohdan istig'for so'ramoqchi edim, Alloh taolo ijozat bermadi onamga. Shunga yig'ladim. Men kalima aytmoqchi, og'izdan chiqqan so'z. Yoki aytib o'tdik o'sha nikoh masalasida ham shunday. Bu begona, bu begona. Ya'ni bir-biriga harom ikki taraf. Shu nikohda <laughs> Ha, meni nikohimga qabul qildimda, O'zimni topshirdim de. Tamom. Qabul va ijob tamam shu ikkita harom harom narsa halol bo'ladi. Oila bo'ladi. Umuman begona yashaydi endi bitta uyda. Hatto bu er xotin ota boladan ham yaqinroq bir-biriga bo'ladi. Aka, uka, opa, singillar yaqin bo'ladi. Bitta so'z xolos. Ya'ni islom shunchalik e'tibor beradi. Bir so'z. Ana endi orada bilan 10 yillik umr yashadi. Taloq bu tushdi o'rtaga. 3 taloq qo'ydi. Tamom aytmaydi islom buni 10 ta bolasi bor, 20 ta bolasi bor, bular 20 yil yashagan demaydi. Tamom haligi ham bu arshi larzaga keltiradigan so'z bu taloq. Allohning arshi larzaga kelar ekan. Ya'ni mu'minni so'zi Mu'minni guvohligi, mu'minni ahdi Mu'minlar shuncha e'tibori bo'lgan islom tarixida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma tushgan vahiyni o'zlari o'qib bermaganlar ashablariga. Balki bir alomatni berardilar, bir asolarni berardilar yoki bir kavushlarni berardilar. U chiqib turib ko'rsatardi. Hamma bilardiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu kishi elchisi. U chiqib turib, "A, bu sharob harom bo'ldi." Tamom, mu'minning gapi qabul qilishadi. Ichib yurgan sharob harom bo'ldi. Hijob farz bo'ldi. Zakot farz bo'ldi, faloq farz bo'ldi. Tamom qabul qil. Qiblani o'zgarishim. Madina Munavvarda masjidi qiblatayim bor. Ikkita qiblasi bor masjid bor. Bular namozda turgan bo'lgan namozdagilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qilgan sahoba namoz orqasi turib aytgan. Men hozir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qib keldim, qibla o'zgardi. Baytul Maqdisga baqara namoz o'qib turganlar o'sha tabaqa qiblani o'zgartirgan. Namozda turib o'zgartirishgan. Shunchalik e'tibori bo'lgan mu'minlarning gapi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onni juda ko'p o'rinda Banu Isroil qissasidan ahdga buyuradi. Biz ummatdan ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Har joyda bunga buyuradi. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن أما كنتم تعملون Allah subhanahu wa ta'ala agar istasa edi, xohlasa edi, sizlarni hammangizni bitti ummet kılıp qo'yardi. Lekin bu Allah ta'ala'nın irodasidagi narsa xohlagan kishilarni adashtirib gumroh qiladi. Xohlaganlarni Alloh taolo hidoyat qiladi. Va albatta sizlar qilgan amallaringiz haqida Allohning huzurida so'rasizlar, so'ralasizlar. Alloh taolo albatta savol qiladi sizlardan. Yani insanın kalbi qiynalar. Nimaga hamma insonlar hidoyatlanmaydi? Yoki hidoyatlangan insonlar ham hammasi bitta bo'lmaydi. Nimaga islom hijratga, jihodga musharraf bo'lgan kishilar adashib ketib qoladi? Yani Makkadan Madinaga hijrat qilib qaytib ketishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik bo'lib turib, Musaylamat ibn uzunu o'zini payg'ambar deb e'lon qildi. Bunga qo'shilib ketishdi. Ha, bilamiz Muhammed hak. lekin u bizni qavmdan emasda. Musaylama kazzob bilamiz, lekin u bizni qavmdan. Yoki yahudiylar bilardi aniq Rasululloh sallam Tavrotdagi sifatlarini. Lekin hidoyatlanmadi. Bu insonni qalbiga ta'sir qiladi. Abdulloh ibn Salom yahudiylar katta olimi edi. Keldi Rasululloh sallam ziyoratlarga tanidi u kishini. Hamma alomatlarni tanidi. va iymon keltirdi. Aytdiki, ya Rasululloh, qavmim meni iymonimdan xabari yo'q dedi. Shu qavmimni kattalarini chaqiring dedi. Va meni manzilatimni, maqomimni so'rang. Abdulloh ibn Salom qanaqa odam bu? Keyin Rasululloh chaqirdi Yahudilarni, hamma katta ulamolarni. Abdulloh ibn Salom bu yerda o'tirgan. ki so'radilar shu Abdulloh ibn Salom qanaqa odam? "He, u bizni katta olimimiz u. He, otasi ham yaxshi odam bo'lgan, o'zi ham yaxshi, maqtab ketishdi. Ey, yaxshi odam, ko'p olim." Keyin bu kishi maxfiy u bekinib turgan joydan chiqdi. Ey qavm dedi. Men Tavrotdan sizlarga Muhammad degan oxirgi Ahmad degan payg'ambarni sifatini o'qib berardim. Shuni men topdim, mana shu odam ekan. Men iymon keltirdim, sizlar ham iymon keltiring. Hozir maqtab o'tirgan qavm edi. Ey kazzob, ey yolg'onchi, ey pastkash, sen o'zi doim yolg'on gapirgansan. Shata chiqib ketdi. Safiya onamiz bu kishi Haybar jangida bu kishi asir bo'lib tushdi. Rasululloh sallamga olib kelib bu kishini berishgan vaqtda Rasululloh sallam islomni qabul qiling desa, juda qanday tez qabul qilgan ekanlar. Rasululloh sallam hayron bo'lganlar, yahudiylar buncha tez qabul qiladi. Nimaga desa, "Ya Rasululloh, siz Madinaga kirib kelgan vaqtingizda men islomni haqiqatan tanigandim." Qana tanidingiz desa aytgan ekanlarki, "Meni dadam bilan amakim sizni ziyoratingizga keldi." dedi. Dadam Tavrot ilmini katta olim edi dedi. Men vaqtda kichkina qiz edim. Dadam meni shunaqan ko'p yaxshi ko'rardiki, ko'chadan kelsa, birinchi menga bir yaxshi narsa olib kelardi, birinchi meni bag'riga bosardi. shu kuni dadamdan g'ussa g'amgin odam ko'rmadim dedi. Shunaqangi xafa bo'lib amakim bilan kirib keldi. Menga parvo ham qilmadi bilan. Men hayron bo'ldim, dadam Madinaga borsa menga bir hadiya padiya olib kelar, sovg'a olib kelib olib kelmadi. Desa ikkovsi gaplashyapti, men ishda o'tirdim, kichkina qiz edim. Dadamdan amakim so'rayapti, shu Tavrotdagi shumi? Ha, shu. E adashmayapsizmi? Ha, shu, mana shu odam mana shu. ham alomat tug'ri ekan. Endi nima qilasiz? O'la o'lgunimgacha dushmanchilik qilaman bunga. Dadam aytdiki, endi tirik ekanman, hayot ekanman, o'lgunimgacha Muhammadning ashaddiy dushmani bo'laman. Men o'sha vaqtda sizni haqlingizni tanigandim. Yoki Yahud ulamolari keldi. Tamom, sen ham alomating barobar ekan. Tavrotdagi hamma sifatlar bor ekan. Shu bitta savolimiz bor. Senga vahiyni kim olib keladi? Hamma payg'ambarlarga Jibril alayhissalom olib kelgan. Ha Jibril olib kelgan. bizni dushmanimiz senga vahiy olib kelar ekan. Agar Mikoil deganingda musulmon bo'lardik. Yahud olimi Madinadan keldi Makkaga. Hali Rasululloh sollallohu alayhi hijrat qilmagan. Abu Jahl bilan ikkovsi bitta uyga o'tirdi. Abu Cehil ilim bilmeydi, Tavrat bilmeydi, kitap bilmeydi, müşrik o. So'radi, "Ey Allohni o'rtaga qo'yib aytaman, ey shu Muhammadni gep gap haqmi?" dedi. Shunda tiss dedi. Devorlar ham qulog'i bor. Abu Jahl bir tashqari chiqib aile keldi, hech kim yo'q agen. U Yahud ki, aytdiki, Allohga qasam mi gep haq dedi. Abu Jahl bilardi buni. Ya'ni insonni qalbi qiynaladi. Abu Jahl uni o'g'li, uni qizi, uni qarindoshlari musulmon, o'zi mushrik, kofir. Hal oyatda Alloh taolay aytayaptiki, Alloh xohlasaydi hammani hidoyatga bir yo'lga sug'urlab qo'yardi. Lekin bu Alloh taolaning hayotdagi imtihoni qo'yib qo'ygan qonuni bu. Kimnidir gumroh qiladi, adashtiradi. kimdir Alloh taolo hidoyat qiladi. Uni xohlaganini qiladi Alloh taolo. Ya'ni inson qalbi qiynaladi-da ba'zi vaqt. Nimaga bular qo'yadi? Bu Alloh taoloning xohishi bu, xohlagani bu narsa. Shuning uchun ihdina siratal mustaqim deb eng ko'p duo qiladiganimiz shu o'zi bizni. Ey Alloh bizni siratal mustaqimga hidoyat qilgin. Doim Allah Teala aytayaptiki: "Va la tattakhidu aymanakum dakhalan baynakum. Fatadhilla qadamun ba'da thubutiha fatazuqu as-su'a bima sadattum an sabilillah va lakum azabun azim." Alloh taolo aytayaptiki, ichgan qasamlaringizni, ahdlaringizni o'rtada hiyla, makr, aldov vositasi qilmanglar. agar bu ishni qilsanglar, bu gunohni qilsanglar, hidoyat topgandan keyin sirotol mustaqimga tushganingizdan keyin qadamlaringiz toyib ketadi. Qadam yurib ketayotgan qadam toyib ketadi. Ya'ni odam bir marta adashdimi, ahdini buzdimi, tom qadam chalg'idi. Ya'ni to'g'ri yo'ldan odamni oyog'i qayrilib ketadi. Bu Alloh taolo aytayapti. Va mana bu qilgan amalingizni azobini dunyoni o'zida ham tatib qolasizlar. Va bu qilgan amalingiz bilan ko'pchiligini islomdan bezor qilasizlar. Odamlarni Allohning yo'lidan to'sib qo'yasizlar. Agar mushriklarga ahd bergan bo'lsan, ahdingdan bizsani, e, mana shu islom deydi. Islomni qabul qilmaydi. Ya'ni bu bitta amal bilan, xiyonat bilan, bitta ahdni buzishlik bilan, bitta g'adr qilishlik bilan juda ko'pchilikni Allohning yo'lidan sizlar to'silishga sabab bo'lasizlar. Mana shuni islom, mana shuni odamlar islom kelmay qo'yadi. Va sizlar uchun buyuk azob bordir. Ya'ni bitta ahdni buzishlik bilan bir necha nima jinoyat sodir bo'ladi. Bu jinoyatlarning birinchisi nima? qadam haq yo'ldan toyib ketadi. To'g'ri yo'ldan odam toydimi, iymoni zaiflashib, nima qiladi endi u haq bilan botil tanay olmay qoladi. Do'st dushmanni ajrata olmay qoladi. Va dunyoni o'zida ham Alloh taolo uning qilingan jinoyatiga yarasha nima jazosini tatitadi. Va buni oqibatda juda ko'pchilik islomdan bezor bo'ladi. Islomdan bezor bo'ladi. va oxiratdagi azob buyuk azob ham bor. Alloh asrasin. Va la bi ahdillahi thamanan qalila. Allohni nomini o'rtaga qo'yib berilgan ahdni dunyo matosi ozgina matoga sotib yubormadi. Ya'ni Alloh taolo dunyoni doim haqir degan, eng past degan, qalil degan. Doim Ya'ni dunyoni hammasiga ahdingdan sotmani. Dunyoni hammasini beraman desa ham mu'min kishi ahdini sotmaydi. Sumayya radhiyallohu anha Makkada Ammor onalari bu kishi ahdiga vafo qilishda erkak va ayollarga zarbul masal bo'ladigan iymoni bo'lgan. Abu Jahl aytibdi, Muhammad so'kkin deyapti. butlarimizni ulug'lagin deyapti. Sumayya aytdilar, yo'q dedilar. Men shahid bo'lishlikka lozimman, lekin Muhammad alayhisalomni so'kmayman. Vaholanki shariatda bor, o'sha o'g'illari Ammor tilini uchida aytdi, qalbi iymon bilan bo'qib dedi. Joiz edi. Lekin bu ona, bu qari kampir va u kishining eri Yosir bu ijozatdan foydalanmadi bular. Ikki ham shahid bo'ldi. Islom tarixidagi birinchi shahid Sumayya onamiz bo'ladi. Ahdiga vafa qildi. Payg'ambar so'kman. Aytdim, menga bu so'zdan ko'ra o'lishlik afzal. Ayniki Yusuf alayhisalom aytgandilar, bu ayollar chaqirayotgan gunohdan menga sijil qamoq yaxshi degandilar. Ayni so'zni aytdi İnnemâ indallâhu hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Bu dünya Allah'ın huzurunda hiç arzısı yok şey narsa bu. Albatta Allah'ın huzurundagi narsa sizlar uchun yaxshi. Agar buni sizlar bilsanglar. Agar sizlar buni bilsanglar, Allohning huzuridagi narsa sizlar uchun yaxshi. Chunki insonni hayotda ko'proq ahdini buzdiradigan narsa şu dunyo bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Ma indakum yanfat. Sizlarning oldingizdagi dunyo hammasi bo'lsa ham u foniy, bir kun yo'qqa tugaydi. Va ma indallohi baq. Allohning huzuridagi narsa boqidir. Doimiy u, tuganmas. Jannatlari tuganmaydi. Lekin dunyo tugaydi. Salafi solihlarimiz so'zi bor. Dunyoni har qancha lazzat albatta tugaydi u. Uxlab lazzatlansangiz ham tugaydi. boshqa hayotdagi lazzat deb atalgan narsalar hammasi foniy tugaydi, tamom bo'ladi. Lekin Allohning huzurida tugamaydi. Va najziyanna ladina sabaru ajrahum bi ahsani bi ahsani ma kanu ya'malun. Alloh albatta albatta dedi. Qasam ichib aytayaptiki, albatta biz sabr qiluvchilarni albatta qilgan amallariga ularni ajrlarini eng go'zal holatda mukofotini beramiz Albatta mukofot ularga bor. Demak, ahdga vafo qilishlik uchun ham sabr kerak ekan. Ya'ni birodarlar, men o'zimni ham va sizlarni Allohga bergan ahdimizga vafo qilishlikka tavsiya qilaman. O'zimni ham, sizlarni ham. Chunki biz doim ahd beramiz. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Bular hammasi ahd birodarlar. qunut duolarda faqat biz ahd beramiz. Bir-birimizga ahd beramiz. Mana bu ahdga Alloh taolodan o'zimga va sizlarga vafo qilishlikni tavsiya qilaman, birodarlar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qala Alloh taala Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah. Rajulun a'ta bi أي أهدا ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستفى منه ولم يؤتيه أجره أخرجه بخاري حديث قدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله دن رواية خلوة ايتابتلر كي الله تعالى يتكي اش طائفة بار qiyomat kuni men ular bilan husumatlashaman deyapti. Alloh taolo men ular bilan husumatlashaman. Ya'ni o'rtadagi husumat deyapti Alloh taolo men bilan shu uchta ta toifani o'rtasidan qiyomat kunida. Birinchisi bir kishi ahd bergan. Alloh taolo aytayaptiki, meni o'rtaga qo'yib ahd bergan. So'ngra bunga qadr qilgan, ahdini buzgan. Bu odam bilan deyapti Alloh taolo men qiyomat kuni husumatlashaman. Ya'ni Alloh nomi o'rtaga qo'yildi. Alloh uchun dedi. Xohu kichkina narsa bo'lsin, katta narsa bo'lsin. Dunyoviy bo'lsin, uxraviy bo'lsin, moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin. Musulmonlarga bo'lsin, kofirlarga bo'lsin, shunga qadr qildi. Xiyonat qildi shu ahdiga. Alloh taolo aytayaptiki, men husumatlashaman u bilan. Ikkinchi kishi bir hur ozod kishini olib kelib turib, qul qilib sotib olgan va uni pulini yegan. Mujohilatda ko'p bo'lgan hur kishilarni o'g'irlab kelib, bolalarini o'zini sotib olib, uni pulini yegan. Alloh taolo aytayapti, bu bilan ham men hisoblatlayman. Ya'ni buni mazlum qilgan buni ham. Uchinchi bir kishi bir mardikor ishlatgan. Undan foydalangan, lekin uni pulini bermagan. Haqqini bermagan. Alloh taolo aytayaptiki, u bilan ham men husumat qilaman deyapti. Shuning uchun ham birodarlar, aytmoqchi bo'lgan gapim, ahdimizga vafo qilaylik. Ahdimizga vafo qilaylik. Bu juda ham og'ir narsa bu. Buni gunohi juda ham yomon. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, munofiqlikning alomati 3 ta dedilar. Gapirsa yolg'on gapiradi. va'da bersa va'dasiga vafo qilmaydi. Uchinchisi omonatga xiyonat qiladi. Agar kimda shu 3 ta sifat jamlansa, u sof munofiq u. Agar unda bittasi topilsa, muvofiqdan bitta sifat topiladi. Shuning uchun birodarlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma inni a'udubika bika minan nifoq dedilar. Ey Alloh, men sendan munofiq bo'lib qolishdan panoh so'rayman. Umar ibn Xattob munofiqlarni nomma-nom taniydigan Huzafata Yamonini ko'rsalar ranglari oqarib ketar ekan. Bir kun Huzayfa so'radi. Chunki Rasululloh sallam shu Huzayfaga munofiqlarni o'zlarining zamonida yashagan munofiqlar nomini nom bergandilar. Falonchi munofiq, falonchi munofiq, falonchi munofiq. Ya Amirul Mu'minin, nimaga meni ko'rsangiz rangingiz oqarib ketadi deganda Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. shu munofiqlarni ro'yxatida, listida meni ham nomim bormi yo'qmi? Shundan qo'rqaman degan. Birodarlar, Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Abu Bakr bo'lsa, 3 Umar. Bu kishi aniq jannatda. Aniq jannatda u kishi. Bu bizning aqidamiz bu. Rasululloh sallam 10 kishini bashoratini berdi, bittasi Umar. Aniq aniq jannatda u. Lekin shu kishi nifoqdan shuncha qo'rqar ekan. Munofiq bo'lib qolishdan shunaqangi qo'rqar ekan. So'radilar, aytgin, shu men nomimdan bormi Umar nom? Ya Amir mo'minin xotirjam buni siz nomingiz yo'q. Lekin sizdan boshqa hech kim aytmayman, chunki menga bu sir, asror Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Aytdilar, "Valilarimdan munofiq bormi?" dedi. Ha, bitta munofiq, voliyingiz bittasi munofiq. Aytgin, aytmayman. O'zingiz topib olaveringiz. balki o'zlarini farosatlari bilan topib oldilar haligi munofiq. Birodarlar, men o'zimni ham, sizlarni ham bunga tavsiya qilaman. Ki ko'p ehtiyot bo'laylik. Yo'limiz xatarli. Shayton bugun yer yuzida shayton hukumati bor. Biror joyda islom hukumati yo'q. Shayton bugun g'olib bo'lib turgan. Kufr hamma shunga itoat qiladi. Munofiqlar shularga itoat qiladi. Ya'ni yer yuziga bugun shayton o'zini hokimiyatini o'rnatgan kufr. Demokratiya deydi, kommunizm deydi, falon deydi, piston deydi. Jinlar hammasi shunga tashagan. Kufr xizmatiga tashlangan. Shuning Allohning panohiga qochaylik. Ustoz o'zini shogirdiga yo'l ko'rsatgan ekan. Shayton seni amalingni ziynatlab ko'rsatsa nima qilasan? Endi men taqvo qilib kurashaman. shayton bilan kurashaman e shaytonga zulm yetmaysan men senga bir misol keltiraman sen bir qishloqdan o'tib ketyapsan shu qishloqda bir cho'ponni uyi bor uni ko'pgina itlari bor 10 tadan ko'p seni yo'lingga chiqdi seni yo'lingni to'siyapti nima qilasan ya itlar bilan olishaman e 10 ta it u bilan olishib qolasanmi men senga bir yo'l ko'rsataman cho'pondan yordam so'ra ey cho'pon men o'tib ketaman bu yo'lda ishim yo'q sen bilan desa cho'pon itlarga bitta buyruq qiladi, bitta ishora qiladi, hamma itlar bir cheka chiqib turadi. Sen o'tib ketasan. Sen ham shaytonning yomonligidan Allohni panohiga qochgin. Allohdan yordam so'ragin. Alloh bizni yordamida bugun, ko'magida bugun, uni panohida bugun. O'zimizni taqvoyimizni o'zimiz nomda ishlatib qolmaymiz. Xo'p, mana birodarlar bir eslatmaymiz. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga ah shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.